աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում տեղ ունեցան շատ հետաքրքիր զարգացումներ։ Սկսենք իհարկե Ադրբեջանից։ Մեր ամենամեծ այսպես վտանգից, իսկ ճշնամիներին, հակարակորտներին պետք է հատուկ ձևով ուսումնասիրել։ Այսպես Ադրբեջանի ռազմաօթային ուժերի հրամանատարը գտնվում է արդեն մի քանի օր է ԱՄՆ-ում։ Հանդիպումներ է ունեցել տարբեր պաշտոնյաների հետ, այցելել է Պենտագոն։ Սա ցույց է տալիս, որ իսկապես անկախ ամեն ինչից աշխարհակահաղական շահերը գոյություն ունեն եւ արևմուտքը, այդ թվում նաեւ ԱՄՆ-ն շարունակում են Ադրբեջանի հետ սերտ համագործակցություն զարգացնել։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարել է, որ Ադրբեջանը հայտ է ներկայացրել միանալու այսպես կոչված D8 խմբին, որը նաև հայտնի է որպես Մահմեդական ութիակ, որը ներառում է Բանգլադեշ, Եգիպտոս, Նիգերիա, Ինդոնեզիա, Իրան, Մալայզիա, Պակիստան եւ Թուրքիա պետությունները։ Ասեն, որ այս կազմակերպությունը ստեղծվել է Թուրքիայի նախաձեռնությամբ, առաջի գագաթնաժողովը տեղնեցել 1997 թվականին Ստամբուլում։ Ասեն, որ նաև Ստամբուլը հանդիսանում է կենտրոնատեղին այդ կազմակերպ հեղափոխության։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև հայտարարել է, որ Ադրբեջանից հետո փորձ է կատարվելու այդ կազմակերպության անդամների թիվը հասցնել մինչև 20-ի։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Թուրքիան ակտիվ աշխարհակականություն է վարում, չի բացառվում, որ Թուրքիան փորձի այդ կազմակերպության մեջ խցկի թուրքախոս երկրները կենտրոնական Ասիայի մասնավորապես, որպիսի իր դիրքերը ավելի ամրապնդի։ Բայց անկախ ամեն ինչից երևում է, որ այս կազմակերպության ներկայացուցիչները այն երկրները չեն, որ ընդունեն բոլոր Թուրքիա գերիշխանությունը։ Իրան կա այնտեղ, վերջապես Նիգերիա կա, Եգիպտոս կա, որոնց հետ Թուրքիան ունի խնդիրներ։ Տեսնենք ինչպես կզարգանա այս նախաձեռնությունը, բայց սա եւս կարևոր մի աշխարհակահական պրոյեկտ է։ Սամարգանդում տեղի ունեցել այսպես կոչված տարածաշրջանային քարյակի երկրների հանդիպում արգոսնախարարների մակարդակով Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան, Պակիստան, որը առաջին հերթին ուղղված է Աфghanստանում տիրող իրավիճակին եւ ընդհանրապես Աфghanստանի զարգացման։ Ինչի Աфghanստան, որտեղ այդ երկիրը շատ կարեւոր տեղի զբաղեցնում աշխարհագրական տարածաշրջանում սահմանակից է կենտրոնական ասիայի մի շարք երկրներին Պակիստանին, Իրանին, Չինաստանին ավելին այնտեղ ապրում են տարբեր տիպի էթնիկ խմբեր որոնք նաև բնակվում են կենտրոնական Ասիայում, օրինակ թուրքմեններ, ուզբեկներ, ղրղզներ, տաջիկներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ պուշտունները, որոնք ամենամեծ ազգաբնակչությունն է այնտեղ, ժողովուրդն է, ազգն է, ավելի շատ ապրում են Պակիստանում, քան Աфghanistan-ում։ Ընդ որում նաև Պակիստանում նրանց բանակի սպայական անձնակազմի մոտ 22%-ը, եթե ոչ նույնիսկ 25 էթնիկ պուշտուններ են։ Բնական է, որ Աфghanistan-ը կարող է լուրջ վտանգ ներկայացնել այդ երկրների համար, ինչպես նաև դառնալ համագործակցության ամենակարևոր մի տեղ։ Հիմա այդ գործընթացը ընթանում է։ Տեսնենք ինչով է այն ավարտվելու։ Շատ հետաքրքիր եւ հատկանշական զարգացում է տեղնության Իրանում։ Այսպես իրանական հայտնի թերթ Iran Times-ը հրապարակել է մի հոդված եւ առաջի էջում, որտեղ գրված է հետեւյալը. Ադրբեջանը պետք է եւ պարտավոր է հաշվի առնել Ուկրաինայի դասերը։ Սա իհարկե շատ հզոր падգամ է ինչ որտեղ նաև զգուշացում է Ադրբեջանի, որպիսի նա իր քաղաքականությունը Իրանի նկատմամբ վերանայի։ Իսկ երեք Իրանում տեղի ունեցել նաև զորավարժություններ, որտեղ կիրառվել են Զուլֆուգար, Դեզհուլ եւ Զելզալ բալիստիկ հրթիռները։ Շատ հզոր զենքեր են, մոտ 700 կիլոմետր կարող են խոցել տարբեր տիպի օբյեկտներ եւ սա եւս մեկ անգամ զգուշացում է նույն Ադրբեջանին։ Շատ է տակի զարգացում տեղ ունեցավ նաեւ Սիրիայում։ Սիրիայի արտգործնախարարը այցելել է Սաուդյան Արաբիա։ Սա առաջին նման պաշտոնական այցելությունն է 12 տարվա ընթացքում ինչպես մենք նաև ձեզ հետ ենք դրա մասին քննարկել տարբեր հանդիպումների ժամանակ Սիրիային կամած կամած նորից ընդգրկում են արաբական այդ կարևոր կառույցների աշխատանքին, որը միմիայն դրական է հատկապես նաև մեր շահերի համար։ Այսպիսին էին թանկագին բարեկամներ, հիմնական մի շարք զարգացումներ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։